Ве поздравувам, драги присутни, и постакувам Божи благослов овој саботен ден. За денес планирав да имам темата Оваа Пасха, така е насловот, која што малку ја в мејатата сабота на вечер, Па, ќе појдеме веднаш во Евангелието според Лука, каде што последен пат застанавме, Евангелието според Лука, 22 глава, да го прочитаме тој извештај кој што не воведува во оваа тема. Евангелие според Лука, 22 глава. Ке почнем да читам 14 стих, од 14 до 16. А кога дојде времето, тој седна на трпезата заедно со апостолите и им рече, Од се срце сакав да ја јадам оваа пасха со вас. Пред да пострадам. Зашто ви велам, нема веќе да јадам од неја, додека не се исполни во Царството Божио. Овие зборови, значи, ме инспирира така да ја насловам проповета. Оваа пасха. Мислам дека е добар вовет за светата вечера. Пролет сме. Може би <clears throat> никојаш не сме имале толку доци на света вечер, 1 април. Никогаш порано. Меѓутоа, се уште е рано, се уште е рано за Пасха, според <laughs> господовиот календар. Дори и сега кога имаме волко доцна света вечер. Никогаш ден не може да <clears throat> се падне толку рано, за да се поклопи со светата вечера, на крајот од првото тромесечие. Меѓутоа, понекогаш еврејската паска може да се падне рано, може да се падне и пред нашата света вечера, може да се падне и потоа. Како што споменав минатата сабота, оваа година еврејската паска ќе се падне во понеделник на 10 април, и како што е испоред законот, првата недела после еврејската пасха треба да биде велик ден, како што и е на 16. април. Зошто Христос рекол, од се срце сакав да ја јадам оваа пасха со вас? Ме интересира дали така рек Константинов, дали така го преведе стихот ако го имате пред себе тој превод. Значи, 15-тиот стих. Дали некој би сакал да го прочита? Од Константинов. 15-тиот стих. Ивана? Ивана? Добро, благодарам. Значи, оваа паса. Така и во стариот православен превод. А новиот православен превод ми ја издава проповета. <laughs> Веднаш преведува тоа што сакам да го кажам денес. го прочитав пирата сабота, но сега малко ќе почекаме. Што сакал да каже Христос кога рекол оваа Пасха. Многу сакав, или тука се вели од се срце сакав, да ја јадам оваа Пасха со вас, пред да пострадам. Зошто му била толку битна таа Пасха конкретно? Самите зборови пред да пострадам некако ни наметнуваат толкување дека му било битно затоа што тоа било последната пасха од неговиот живот. Под оваа пасха се наметнува свакењето дека мисли на овогодишната пасха. Значи, мисли на, на времето. Бидеќи, ова е последната. Последната пред да пострадам, последната пред крстот, Иеко самите ученици дали го очекуваа крстот, еве дури, дури и тој четврток, кога биле кажани овие зборови, дали го очекувале крстот. Че замислите, крстот треба да се случи следниот ден. 24 часа. И помалку, ако овие зборови биле кажани, подоцна во денот. Сигурно, навечер биле кажани. Значи, следното утро. Значи, самото Христово апсење, истата таа ноќ, Дали учениците го очекувале сето тоа? Не. Замислите. Дали ние знаеме што ќе се случи оваа вечер? Ние, например, се мислиме вечер, ќе имаме сега заеднички ручек, после света вечера, па ќе се одмориме, па вечер ќе дойдеме, во 18 часот ќе имаме богослужение, Па кој што планира после тоа да прави навечер? Па утре ќе се разбудиме со едно вакво убаво сонце исто така. Дали не е сето тоа гарантирано? Што мислиме дека ќе се случи денес попладне, оваа вечер, утре наутро? Значи, замислите, учениците седнале со Христа во горната соба, како што самите верувале, како што било пропишено со законот, како што било обичај и традиција на еврејскиот народ со векови, та јадат пасха таа вечер со него. И не знаеле, и не очекувале дека истата ноќ Христос ќе биде уопсен. Не знаеле и не очекувале дека тие самите ќе, ќе бидат распрснати. Не знаеле и не очекувале дека еден од нив ќе биде предавник, што седел таа вечер на истата, во истата просторија, на истата маса, не очекувале дека следното утро Христос, нивниот учител, ќе биде закован на крст. Не очекувале. Ни на крај памет такво нешто. Навистина, Христос сакал таа последна пасха да ја помине со нив, бидеќи многу пасхи и немало пред тоа, во кој што тој заедно со учениците бил во Јерусалим. Например, година дена пред ова последна пасха, Христос и учениците не биле во Јерусалим. Тоа е оприлика времето опишено во Евангелието по Јован, шестата глава, кога била одржана онаа тврда беседа Ке се навратиме на таа тврда беседа. Имам намера повторно да се навратам на неа во септември, ако даде Господ живот и здравје, кој ќе зборувам за таа света вечера. Значи, не биле во Иерусалим. Година дена пред тоа не биле во Иерусалим. Две години пред последната Пасха, Христос бил во Иерусалим, меѓутоа тоа се случила она, она исцелување во Витезда, со фатениот, па Христос бил изведен пред Синедрионот и така натаму. Повторно не ја славел таа Пасха заедно со своите ученици. И три години пред ова, значи на почетокот на Христовата мисија, тоа било првата Пасха, кога било повторно инцидент, човечки гледано, кога Христос го очистил храмот <laughs> првиот пат. Тоа е Јован втора глава, например. Иако не можеме со сигурност тоа да го кажеме, бидеќи ако Библијата нешто не се споменува, не значи дека не било или го немало. Но испаѓа дека Христос и учениците никогаш на раат не прославиле една еврејска пасха заедно во Ерусалим. Освен последната. Сепак, кога Христос рекол, многу сакав Или од се срце сакав да ја јадам оваа пасха со вас пред да пострадам. Тој не мислел само на времето. Не мислел само на овогодишната пасха. Под оваа пасха мислел и на нешто друго. Што е тоа друго? Пред да отидеме таму, да само да, да го поставиме оно прашање каде што немавме време минатата сабота. Според проучувањето минатата сабота на вечер, што откришме од трите евангелија, Матеј, Марко и Лука? Кој датум бил четвртокот, кога Христос и учениците јаделе Пасха, ајде така да речеме. Четвртокот бил 14. 14. ден според трите евангелија. Тоа можеме, значи, без да одиме сега во, повторно во Матеј и Марко, само да го повториме доказот од, од Лука. Значи, истата ова глава, Лука 22 глава, на од првиот стих што ни вели? Се приближуваше празникот Безквасници, наречен Пасха. Во ред. Сега, седмиот стих, се префрламе, од првиот на седмиот стих. Дојде ден од безкласници, се мисли на Пасха, кога требаше да се заколе пасхалното јагне. Според законот, кога требаше да се заколе пасхалното јагне. Ке читавме и тие стихови во излез 12 глава и се повторуваат во Левитската книга 23 глава, каде што се спомнуваат сите господови празници. Кога се колеше пасхалното јагне? На 14. Според законот секаде, на 14. вечерта требаше да се јаде пасха, а со тоа започнувал, нели, навечер започнува наредниот ден, значи 15-тиот, кој што бил првиот ден од празникот безкласници. Кога Христос учениците јадале пасха, односно Кога се случиле сите овие разговори, сите овие подготовки, например, седмиот стих да го повторам, дојде денот без хвастници кога требаше да се заколе пасхалното јагне, значи знаеме тоа било 14 па ги испрати Исус, Петар и Јован и им рече, одете и пригответе ни пасха за да јадеме. Кој ден се води овие разговор? Во кој ден од седмицата? 14 точно. Во кој ден од седмицата? Четвртакот. Значи, четвртокот бил 14. Ова сакам да го нагласувам често, бидејќи во поголемиот дел од христијанскиот свет владе убедување дека петокот на распетието бил 14. Не е тоа толку битна тема, меѓутоа за они што сакаат подлагокот да прочуваат, е битно. А што не кажува Јован на оваа тема? Дали Јован има поинакво толкување? На календарот. Дали според Јован четвртокот бил 14 или петокот бил 14? Постои верување дека Јован користел друг календар, например во 13 глава, главата од каде што ги читаме зборовите за обрадот на понизност. Првиот стих вели Јован 13 глава први стих, а пред празникот Пасха, значи пред празникот Пасха, Исус е знаејќи Исус дека му дојде часот за да, ги, за да премине од овој свет кај Отецот и бидеќи ги засака своите во светот, до крај ги засака и на вечерата, кога гјаволот беше вметнал во срцето на Јуда Симонов Искариот за да го предаде, и се така натаму, овие се воведни зборови за обрадот на понизност, односно кога Христос се препашал да ги измие нозете на учениците не можеме да заклучиме дека првите зборови од првиот стих, а пред празникот Пасха, се однесуваат на четвртокот вечер, кога Исус им ги измил нозете, бидеќи првиот стих само вели дека Исус тогаш ги засакал своите во светот и докрај ги засакал. Може би се мисли на времето пред четврток. Не можеме со сигурност да тврдиме. Не е тоа толку битно. Мегутоа, Има еден друг стих во истата глава, според кој не сметаат дека Јован користал друг календар во сметањето на деновите и датумите од, од таа седмица. Но затоа нема да губиме време, затоа што ќе ни треба повеќе време, а тоа не ни е темата. Оно што сакав да го заокружам како проучување од минатата сабота е дека според Евангелијата имаме јасни докази дека четвртокот бил 14. Значи, според законот, на вечер требало да се слави, требало да се јаде, еврејската пасха. Таа година. Тој четврток требало да биде заклано пасхалното јагне. Тогаш требало сите семејства да се соберат, секој во својот дом, заедно со сите други процедури што биле востановени во врска со празникот, требало да значи да има на масата и горко зелје или горчлива трева, требало да има вино, се разбира. Тоа била цела една литургија. Ако сте биле некојаш во еврејската заедница да видите како се прави тоа, ќе ви биде појасно. Меѓутоа, кога Христос рекол оваа Пасха, тој не мислел само на годинашнава еврејска Пасха. Затоа што тој не мислел на еврејската пасха како таква. Мислел на нешто друго. На нешто што ги, ги надминува границите на јудеизмот. Еве да го прочитам уште еднаш 15-тиот и 16-тиот стих. И им рече, Многу сакав или од срце сакав да јадам оваа пасха со вас пред да пострадам. Зашто ви велам? 16 стих. Зашто ви велам? Нема веќе да јадам од неа. До кога? Додека не се исполни во Царството Божио. Кое време е ова додека не се исполни во Царството Божио? На што мисли тука Христос? Кога Христос друг пат ќе јаде Пасха, после ова, последната од неговата земска мисија, пред да пострада, кога друг пат он ќе јаде Пасха? Додека не се исполни во Царството Божио. Што ќе јаде Христос во Царството Божио со сите спасени? Заклано јагне? Ке колат јагне во Царството Божие. Ке печат јагне во Царството Божие. Се разбира не. Тогаш на што мисли Христос? Додека не се исполни во Царството Божие. Што ќе јаде и што ќе пие Христос со сите спасени во Царството Божие? Ако не месо, печено. ќе јаде светата вечера, ќе јаде господовата вечера, како што поин се нарекува. Значи, што мислел Христос кога рекол оваа пасха? Освен што мислел на годинашнава, значи, освен во календарски смисол. Мислел на првата христијанска пасха, ајде така да ја наречеме, што таа вечер ја востановил многу му било важно пред да пострада, да го востанови овој свет чин, овој обред. И затоа 70-тиот стих, што не го прочитавме до сега, продолжува и вели, тогаш ја зеде чашата. Подоцна за време обредот ке ги читаме од Матеј, традиционално. ве сега да ги прочитаме од Лука. Како Лука го раскажува тоа. Значи, додека не се исполни во Царството Божјо, Тогаш ја зеде чашата за благодари и рече, земете и разделете ја меѓу себе. Зашто од сега, еве се сега објаснува, 18 стих, зашто од сега нема повеќе да пијам од лозовиот плод, до кога? Додека не дојде Царството Божио. Значи Христос најава дека и друг пат ке пие, и во еднина ке пие вино ама знаеме какво вино. Какво вино ќе се пие во Царството Божие. Знаеме какво. безквасно вино и тоа. <laughs> Неферментирано. Ке пие и друг пат Христос, како што сами одвели од овој лозов плод ама во Царството Божие. И се разбира 19 и 20 стих, потоа зеде леп и заблагодари. Го прекаши и им даде велики. Ова е моето тело што се дава за вас. Правете го ова за мој спомен. Исто така и со чашата по вечерата, велики. Оваа чаша е новиот завет со мојата крв која се пролева за вас. Тоа било она што Христос го нарекол оваа Пасха. Бидеќи само таа Пасха, светата причест, е она што и друг пат ќе се случи во иднина. И за нас денес тоа е се уште иднина. Во Царството Божио, кога Христос лично ќе ги послужи сите спасени од сите векови сакате да бидете присутни на таа Пасха, кога не јас, туку Христос ќе ве причестува. Да даде Господ. Амин. Повели вас се. Добро, тоа нема да биде еврейска пасха, сигурно. <laughs> Тоа беше темата, Васе, дека кога Христос рекол оваа пасха, не мислал на еврејската пасха, не мислал на законската пасха, току мислал на она ново, што тогаш он за прв пат го востановил. Да даде Господ Христос да ве послужи еден ден на небесната трпеза. А сега, со овие зборови, ве отпуштам прво сестрите, потоа останатите, во долната просторија на обрадот на понизност, да го запазиме и мирот, и светоста на молитвениот дом, и да се подготвиме, да се подготвиме за овој свет чин. Бидеќи ова е свет чин, ова не е некоја обична церемонија, ова е свет чин, и само кога нашите срца така ќе бидат подготвени и така ќе го доживуваат, така ќе го добијат и благословот што следува со него.